Hulle het ook die voorschriften voor die reiniging nagekom. Die sanners en die poortwachten het ook hulle werk gedoen volgens die reels wat David en sy seun Salome neergelee het. Die traditie om koorleiers te hee wat die koor in lof en dankliedere lei, het reeds in die tijd van David en Asaf al bestaan. In die tijd van Sere Babel en Nehemia het die hele Israël voor die sangers in die poortwachten zo so onderuit gezorgd zoals dit elke dag nodig was. Hulle het ook vir die leviete die deel gegee wat hulle toekom. Die leviete het op hulle beurt weer gezorgd dat die priesters, die nageslag van Aaron, die deel kry wat hulle toekomt.